Egunkuan Monako aipatuko dugu hauek balinba, entzun dugu aipatzen herri hau alberbi printzia behar bada edo e Sanko Balufkoko kluba, Frantziako ligan aidena. Edo behar bada e entzun dututzi aipatzen dutian kazinoak. Bena zer da hau, herri alde bat, Frantziako esko alde bat, biak? Monako, bi kilometro karatuko erreinu bat da. Disneyland Paris beno hamaraldiz tipiagoa eta Vatikana beno laualdiz handiagoa. Azken estatu hau delaik duko tipiena. Bena ordin, nula zain zuten entzuten dugu aipatzen azur kostan den ereinu tipi hau. Mila bere unta hita mazazpian dutugu lekiunen lehen hexak, eh? Grecia eta Fenizia pausatzeko portu bat balin bazen, Monako erromatar okupazioen barnen nizan da, ondotik sarrazen okupatuik eta ondotik bigorek. Zalhe, iganengia gila hamazazpigaren mentila, hor behitia Monakoko agintaiak eh, jaun estatutik, printze estatuila igan, printziak hale frantziako errigiaen agintaiak agintupin ezarik zelaik. Ondotik horra da frantxez iraultza, Monako Frantzia ilotuik da, independentzia arra atzamaiten du Franco, eh, Frank eh, Modegazk eh, hitzarmenai esker, mina sortzintak hoita batan izenpetik dena, Napoleon hiuek, hiuak eginik. Hala, garai hortaik dia egiazki independente bilakatuko eta garai hortatik goitigia gia bereziki interesatuko Monako estatu independente bat beita, be lege proprioekin. Eta frantziaekin logon komporatuz, bazian legetan kanbiamen handi bat sortezko jokiak edo jokietan apostatzia legala behitzen han eta ez frantzian. Eta hori esker, soz andana sartu diehen eskualdian. Monako beti bi zentzuzko leku bat eta eh, bat ukendu, egunko egunin monarkia konstituzional bat da, Albert Bida hunen buia, eta besemia izanen delaike, ondotik ereditzailea delaike, edo eh, aita semiai emaiten direi boterea. Mena konstituzional hitza bada ebai eh, sistema politiko hontan eta haua aski importanta da. Gobernamentu bat beita kantin, goberniak parlamentia, uh, gobernikuak eh, parlamentiai eske haitatuk beitia. Lehen ministroa aldiz, zuzenki Albert du izendatzen eta udela e, eh, eta bosta arte. Lehen ministro hau frantses nazionalitatea izan beharztian. Eta frantziako goberniak zerrendatuko funtzionario kargu handien zerrendatuko gendaitik hat haitatuk izan behar zen. Mena bi mila bostetik goiti urdin, frantxez edo monako izan behar da posti hunen uk heiteko. Hama bost garen mendetik, frantziak eta monako harreman estiak uken dutie eta monako frantzian barne e izan da lehenago aipatu bezala. Mila berazun eta hama sortziko franko monegazke hitz armenin idatzi da, Frantziak Monakoen lurraldeko inte, eh, eh interesen eh, edo integritateaen babeslia izan behar da parka Frantzian barne baritz bezala. Frantzia hunen defendatzia enge engaiatzen da eta ezin du be estatien barne sartu. Bestaldetik printzean gobernamentia engaiatzen da be subira notasuna diabiltia Frantzian interes politiko, militario eta ekonomiko Kuen abea, Bref, eh, ez da independente, bena ez da dependente, eh, independentzia eta protektora harteko estatus bat du ordian Monakok. Eta erdibideko estatus hunek arazo zumbait sortzen ahal dutu. Monakon, kundatzen dia hogeita hamalau banko desberdin. Hoita himetzu mila biztan lentako, hoietaike bedatzu mila baizik ez diraik Monakoko nazionalitatekuak. Dira urte bat, sekretu bankarioaen elkitzia beno lehen, beste jameka banku bazilaik. Ohitaztekoen eh, nahiz eta euroa den jabilik monakon, ez da europar bat arsunaen barnen. Eta euroa beno lehen fran monegazka izena zian hanko moneta bat bazian, frantzian monetan oneritu izena. Bon, goi arte, Monakoko bankuek ez zuten eh, hen bezeruen izenak emaiten, ez eta hen buzko informazioik, hau aski praktiko izaten ahala, miliu kasoz gorde nahi dugulaik, hau dela lantzaien zergaik ez da, hau izigerri interesgarri izaiten ahala, soz handan adien jententako alegalki edo idegalki fortuna egin dienentako. Hau dela, 2008an OCDE, bi zerrenda OCDE eh, erakundiak bi zerrenda argitaratzen ditu, nun eta paradisu fiskalak ezartzen zutian. Zerrenda beltza, untan fiskalitatean kooperazioik egiten ez tien herrialdiak agertzen zien, nun eta egunko egunin etridilidad eh, etobago tobago baizik, eh, estatia baizik batzen da zerrenda juntan. Eta bigeren zerrenda, zerrenda grija, hobekuntzila juiten dien estatiak edieiten dia. Bo hobekuntzila, eh, makoen artian edo parantesien artian. Eta justoki, Mano, Monaco, zerrenda beltzatik zerrenda grigila iganda. 2006an, Europar impressionné en gatik, printzipoteak bi urteko EPA mandu du bankuer informazioan partekazteko, bon, egia erraiteko ez da egiazko lege hun bat, handietako informazioak publiko ezarrik behitia soilik etekina ukeiten dienek estrukturaen euneko hogeita bosta beno ordezkatzen balin badu. Horrek nahi du, sozietate bat sortzen balin badugu beste lau lagunekin eta bakotxak eguneko hogeieko akzioak balin badutugu, sekretu banka, bankarioak jarrekitzen du edo gu ekuntiak ez dia publiko ezarten. Ben nahi du jala horreke, eh, jare zumait ba, eh, eh, dutu, kambiamen ho tipi hunek, berroita hama bos bankuetaik, hoita hama lau eta eh, apaltu beita anuntza hau egin denetik. Menauan lan andana badutu egiteko zerrenda gris hortaik elkitzeko eta ez habo paradisu fiskal batentzat kontsideratuk izateko. Frantziak ez du sekulan deuze egine, monako hunen behartzeko edo paradisu fiskal eta ik elkitzeko. Pierre Moskovici, adibidez, ekonomi ministro zelaik ezian ez da behine monako aipatu, mena Europan denetik paradisu fiskal erkalte egiten du gardentasun habo. Urentzeko, erran behar eh, da estatu ABH hoek, badiela hen paradisu fiskala, hen herrien baitan Frantziak Monako balin badu, estatu batuek Delaware estatia badia, badie Espainiak aldiz Andorra, Inglaterrak baditu Andana, lezile Vierge britanik, Montserrat Uhartia, Kaiman Uhartia eta beste, uh, eta beste hainbeste. paradisu fiskaletan gordatzen den sozaikin munduko goxetia, badieta transizio ekologikoa aizak ganditzen ahal gynukegu, bena naua hiru jala ez da borroka hau Kronika Libre!